Filipe Maite, beraz, eh, hor uh, beriki uh, eh, letra bat zabaldua izan da, hor eh, zuk sinatua baita ere zuzendaria, Filipe Arretzek sinatua, eta biek elgarrekin, beraz, egiten duzu alako bilduma bat, goita bost urteko eta ibilbidea, garapen kontseiluaren azer izan den konduan hartuz, aldaketa funtsesko bat izan dela, joan den urtian, apreseski hemen iparaldea egiturak eta berri batian sartu baita elkargoarekin, eta hori lotuta garapen kontseilua. Segitzen duela, berezitasun batekin hemen, ordean, berezitasun hori hori tarazten aldaukuzu, zer dena? Bai, eh, beraz, artikulu hori um, bost garen urtekoa aipatzen du, eh, gara pentskoan baita ere, lehen urtea, elkargoarekin... Uh, izan den eh, bide begia, gure, eh, gure bidea, eh, beraz garapen kontseiluko duela urte bat, beraz uh, oizko garapen kontseilua bilakatu da, parte uh, batean, alere, elkargoko garapen kontsailua. Hori, notre legea mailan eh, beharrezkoa dela, edo zoin eh, elkargoaren zat, bere garapen kontsailua ukaitea, e, Frantzia, Frantzia guzian, eta beraz, hortan sartu gira. Berizitasun bat atxikiz. Berizitasun bat atxikiz, hori da, wala, ipagarriena, elkarte bat egon gira, mm. autonomia atxikiz, bon, autonomia, ipatu behar da, alere, gure butxeta kasik, Eh, eguneko laurogai elkargotik egiten dela, alere, eh, gure funtzionamenduan, gure parte hartzaileetan, eh, zinez autonomoak, autonomoak gira, eta hori da besteekin konparatuz zinezko diferentzia bat diferentzia guri uh, eh, segituz ere, zuentzat eh, biziki garatu duzue gizarte zibilaren parte hartzea eta guri segitzen duzue sustatzen eta horrek baditu ondorioak? Bai, eh, hori zen gure aberastasuna, eh, azken oita bos urte hauetan, eta beraz hori atxikia izan da, eta bon gaur egun gure biltzak nagusian badira hiru egun partaide, barnean badira egun pasa elkarte, baita ere edo, edo parte hartzen izan aldu, eh, zituaien, gisa, eta edo zoin eh, mundutik eh, egiten dira, ekonomia, kultura, sozial mailan, kirola, eh, edo gunetik ere, eh, barnekaldetik, kostaldetik, eta ba, hori, erraiten aldugu, gizarte zibila antolatua dena, ongi hor deskatzen du garapen kontseiluak. Mm-hmm. Ozen, pixka bat detailetan sartu haintzin, eta berriki ere eh, eta eh, ikerketa batzu egin dituzue, proposamen batzu ere egin dituzue, hori baino lehen, e, da, zu presidenta zirela, haintzineko presidentaren eta tokia hartuz, utzi bait zuen, Karolin Philipsek. Izan dea ez adostasunik eta elkarguarekin edo zepastu da? Ez da, ez da dezostasuna izan, bainan funtzionamenduan pixkat ez ginen ados uh, ekintza zonbait zuekin, hala. Eta Karolinek berak uh, utzi du uh, eh, lendakaritza. Eta bulegoan egon gira, uh, bon, iru uh, ateratik dira bulegotik, Karolin eta beste, beste bi, eta beste bulegoa uh, behatzi gira, eta ginen eta gira, eta segitu, segitu dugu gure gure lana. Eta... Bai, bai, barkatu, erraiten zula egiten ez dela ados, zinartian ez dela ados, edo uh, haute txikin, edo nola? gure, artean, eh? bulegoan, bat ziren eh, funtzionamenduan zonbai, gauz zonbaitzu gure artean uh, ikus molde eh, desberdinak bat baginituen, eta bala, eh, edo elkartetan olako gertakariak bat badira, eta beraz segitu gira, eta nik bakarrik irua ilabeten dako, astapenetik erran nuen, lehen dakari orde izan ez, erran bon, ados, ginen dutala enterrim gisa, pixkat uh, berriz martxan izartzeko gure, gure elkartea, garapen kontseilua bestemaneran. Eta irua erabete hauetan, be, uste gure parioa ongi eh, erabilia izan da, eta erluten hastean utziko dut eh, lendakaritza. Mm. hauteskundeak izanen dira, eh, zuzendaritzako kontseiluak mm, lehendakari berri bat eh, autatuko du goita zazpian. Nik egonen iz bulegoan, zeren zinez lan egin dut eta lan eginen dut bulegu bulego baina bon, bai profesional mailan, bai famili mailan, ez zen posible mm merkaritza se, segitzea. Bon, eta ordeon, hiru hilabete hauetan, e, segitu duzu lanian, eta egin dituzue e, hiru e, txosten, jendekin bilduta, e, duzuen bezala, lehena, beraz, e, bizitegi erburuz, e, bigarrena e, garaio horren inguruan, eta hiru garrena lugalde antolakuntza, sailan, e, uste dut hor eta kondoan hartuz aldaketa klimatikoa. E, lehen punduari lotuz lehenik, azpi azpimarratzen duzue, bizitegien inguruan, gauza initz eginak izan di direla eta eraikuntza hainitz uh, ipar eskualegian, baina hamar urtez uh, eraikia izan dena ez da hemengo biztan lehen lehentasuneri lotua. Hori horak biziki importantea. Bai, eh, eh, beraz, lan horiek egin dugu, hori uh, ongi erakusten du uh, elkar goko garapen kontseilua girera, haiekin eh, pixkat ber, ber erritmoan lan egin dugu, eta beraz bizikiet, bizite giari buruz, eh, akuiluk bat gisa izan gira, erganez, eh, euneko eh, irurogoita ma bost eh, etxe ez dute emengo eh, biztan lehi agapostua emaiten. Mm. Hori hori eh, uh, da, me alere uh, eh, garko egoera da. Eta beraz, uh, iduriz, uh, haute txiek, uh, ongi hartu dute olako, olako lana, eta gure gure gola handa, hor da, nolako mm, ikus moldea baduela gizartean, eta orokorki uste dut pasatu behar girela beste logiziel batekin. Mm Egan nahi du? Azken urte unetan, E, edozoin mailan politika izan da gehiago emaitea eskualerriari, eh, etxe gehiago, eh, bide gehiago, la politik de l'offre hala, mm -hmm. eta gure ustez, orain gure lana da obeki antolatu. Ez gehiago, baina obeki. Mm eh? Gehiago ikustea, zer diren beharrak. eta behar horiek ongi, eh, ongi antolatu. Mm -hmm. Ez gehiago emanez, adibidez. Mhm. Adibidez, garraioetan hori, eh, eta, eta baita ere bizitigietan. Eta bon, gure... Uh, garraioetan, bitzen zer eiteko, zer zer dira ohar nagusiak funtsian, zenta badira hor, bai, tramaren inguruan, eta gauza, bai dira ikuntza importanteak egiten direna kostaldean? Ah, ez da gauza bat da garaio berezi zonbaitzu eh, garatu, adibidez trambus edo beste, eh, beste manerak. Desafio bat da, guretako, eh, praktikak aldatzea edo indartzea. Ez du balio bakarrik eskaintza bat emaitea. Beharrizkoa dena, nolako eskaintzatik kulturarat pasatzen gira. Eta gure ustez, gizarte mailan, hori da elduden urtetako desafio handi bat. Mhm. Ados, eta horrean, gutun horren bitartez, zermezu iten duzie, bai gizarteari eta hotetxieri. Alors, gizarteari eta edo guri erraiten dugu ere, bontsa da, garapen kointxelua lan polita egiten egin du eta eginen duela, baina lan hori gizarte osoaren dako egin behar dela. Ez bakarrik eh, elita baten dako. Eta pedagogi mailan behar dugu ere edo zoin jendeari ongi partekatu lan, lan hori. Txapelduna gira abreviazionekin eh, edo zoin eh, adibidez Stradet, PLH, mm. uh, GECT eta olako gauzak, hori uh, argunt da. Jende gehienek ez dute komprentza. Eta gure lana da ere, pedagogi mailan, erakustea, olako, olako pentsa moldeak, olako lanak uh, beharrezkoak girera, eta beharrezkoak denentzat. Mm-hmm. Eta hori da, uh, uste uh, lehen mezu bat, eta gero haute txieri uh, erran behar da, eh, gure... Uh, modisafioa da, beste manera batekin lana eraman behar dela, baita ere pedagogi mailan, eh? eta hori epatu nuen eh, gauza, eh? eskaintza bakarrik ez dela aski, behar dela kultura, eh? praktikak, usaiak, ongi landu denendako. Eta berriz ere, uste dut, ba, la komprintu dut, dut ere, publiko guzientzat erran nahi du, bai kostalde barnekalde, bai. ba, aspaldiko gaia, baina oraino azpimarratzen duzu. Eh? Bai, kostalde, barnekalde, oartzen da ere, uh, barnekaldean eh, ba, gure gizartean ongi antolatua dena gai unekin, alere kostaldean eh, gutio, eta hori da ere eh, lan bat, behar dela ongi ere, pentsatzen dugu, noiztenka eh, eskualegia barnekalditik ikusiz, ez bakarrik kostaldetik, eta gure akuilu bat, berriz erraiten dut, akuilu bat izaiten algira hortan ere. Mm. Ados, beraz, eh, horra, uh, mesua, horrekorki uh, eh, pasatua gutuna horren bitartez, eta ikusiko, itazazpian izan eten zuzen daritzen, nork hartuko duen segida. Bo, mileskera jasteko Filipe Maite eta laizte jarte. Bai, milesker zuri, ikus